بسم الله الرحمن الرحیم قواعد و مبدع رفع الحرج ما قبل از این درس قواعد مبدع دفع ضرر رو خوندیم قواعدی که مربوط بیدن به دفع ضرر حالا در این درس میخونیم به قواعدی که مربوطن به رفع حرج رفع حرج وضع الفقهاء ايضا قواعد كلية متفرعة عن مبدأ رفع الحرج وهي ما يلي وضع کردن فقها همچنین قوائد کلی را إن قوائد جدا شدند فرع شدند متفرع شدند از مبدأ رفع حرج وهي هی مایلی عبارتند از این قواعد یک المشقت تجلب التيسير مشقت آسانی می آورد مشقت جلب آسانی می کند ای ان المشقت الزائده غیر المعتاده تستوجب التخفیفه یعنی مشقت اضافی غیر معمولی غیر عادت تخفیف رو ایجاب می کند لأن في المشقات احراجا زیرا در مشقات تنگی حرج وجود داره وهذه إحدى القواعد الخمس الكبرى التي قام عليها فقه المذاهب وأساس الشريعة وإن يعني المشقة تجلب التيسير يكي از قواعد پنجگانه بزرگی است که فقه مذاهب و اساس شریعت بر اون بنا شده است ومستندها قول الله تعالى ومستند إن قائد المشقة تجلب التيسير جاس يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله برا شما آساني میخواهد وسختين سختی وقوله سبحانه وإن آية وما جعل عليكم في الدين من حرج قرار نداده است الله بر شما در دین حرجی وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول بيامبر صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وضع أن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه همان الله متعال برداشته است از امت من خطا و فراموشی و که بر اون اجبار شده اند مجبور شده اند وينبني على هذه القاعدة رعاية العرف ويتفرع عنها جميع الرخص الشرعية التي شرعها الله تخفيفا عن المكلف لأسباب تقتضي التخفيف وبنامي شود برين این قاعده عرف و شاخه شاخه می شود از این قاعده تمام رخصت های شرعی که الله متعال به خاطر تخفیف بر مکلف به خاطر اسبابی که اون اسباب این تخفیف رو اقتضا می کنند قرار داده است پس بنا میشه بر این قاعده رعایت عرف و شاخه شاخه میشه از این قاعده تمام رخصت های شرعی که الله متعال اونا رو مشروع گردانیده است جهت تخفیف بر مکلف به خاطر اسبابی که اون اسباب اقتضای این تخفیف رو میکنند اون اسباب اقتضای چی میکنند این تخفیف رو میکنند و هذه الاسباب سبعتون و این اسبابی که این تخفیف رو اقتضا میکنن هفتا میباشن یک از سفر یباح فیه الفطر فی رمضان مباح است در سفر خوردن در رمضان و قصر الصلاة الرباعیه والجمع بین الصلاتین قصر نماز چهار رکتی و جمع کردن بین دو نماز والتيمم بسبب فقد الماء في الغالب وتيمم به بسبب نبود آب غالبا در غالب غالبا وترك الجمعة والجماعة وترك الجمعة جماعت اینا همشون سببشون همین سفر بود المرض دو مرض يباح فيه الفطر في رمضان والتيمم أيضا والصلاة قائدا والترك وترك الجهاد وتناول الدواء المحرم للعلاج ان لم يوجد غيره مباح است در هنگام مریضی خوردن رمضان تیمم همچنین نماز نشسته ترک کردن جهاد و خوردن دوایی که حرام هست برای علاج اگر دوای حلال یافت نشد البته در این مورد یه حدیثی چون وجود داره که میگه خدا شفا رو در حرام قرار نداده بله بحث هایی وجود دارد خب ولی بریم جلوتر خلاصه میگه مریضی یکی از اون اسبابی است که انسان میتونه برای علاج حرام حرامو بخوره اگر حلالی در اون رابطه وجود نداشت سه النسیان مثلا الان خیلی از داروهایی که تو دنیا تولید میشه از تریاک درشون استفاده میشه از تریاک درشون چی میشه؟ شامپون تریاکی این شامپوی که میگن از تریاک درست شده سر میشورد مشکلی نداره خب نه تریاک ببینید حرام بودنش از چه زاویه حرام است حرام بودن تریاک اگر واقعیت رو بگیریم از اون زاویه نیست که شراب حرامه انسان باید منصف حرف بزنه شراب مسکره ولی تریاک مسکر نیست حرام بودن تریاک به خاطر ضررات خیلی سنگینی که بر جسم و بر مال انسان داره از خبائسه ولی آیا مسکر واقعا کی گفته این همه انسان میکشن یک درصد مغزش تاثیر نمیکنه ولی برای یک استکان شراب بخوره داغون داغون میشه اصلا حواسش نیست چیکار میکنه چیکار نمیکنه چه جرایم رو انجام میده چه جرایم رو انجام نمیده تریاک اسکار نمیاره تاری حرامه قطعا حرامه ولی از زبایای دیگر ما نمیتونیم بگیم از زاویه مسکر بودنش نه ادله داریم برای حرمتش ادله کلی قواعد کلی ولی مسکره واقعا خود تریاک جدی باور بفرمایید تریاک مسکر نیست آزمایش شده هزاران نفر اطراف ما معتاد تریاک هست النسیان خب بحث رو این بود که تریاک پس با توجه به یک سری علتهای حرامه با توجه به یک سری چی حالا اگر واقعا این بحث بیشاد یه روزی اومد مثلا در داروسازی ازش استفاده شد این ضرراتی که به علتش اینجا حرام شده اونجا درش میتونه یافت بشه یا نه این بحث هاییست که دیگه خلاصه مفتی های عالم این روش چکار کنند بحث کنند النسیان یعف شخص من المسئولیه عن ترک الواجبات الدینیه منظورم از مفتی ها نه این مفتی هایی که میرن درس مفتیگری میخونن منظورم اونایی که ملکه اجتهاد دارن با نصوص قیاس مقاصد شرع و روح شریعت آگاهی دارند منظورم اونه وگرنه الان دیگه خب بریم جلوتر النسیان یعف الشخص من المسئولیه عن ترک الواجبات الدینیه نسیان سومین سبب بود برای تخفیف که اختزای تخفیف میکرد میگه اف میشه شخص از مسئولیت از ترک واجبات دینی یعنی با فراموش کردن و ارتکاب المعصیه و مرتکب شدن گناه و یبقى معه الصوم بتناول المفطر نسیانا روزه باقی میمونه با نسیان اگر یک مفتیری رو خورد یک باطل کننده ای رو از روی فراموشی خورد ويجوز معه اكل الذبيحة بترك التسمية سهبان جائز است همراه نسيان یا بال وجود نسيان خوردن ذبیحه که ترک شده است بسم الله سهبان البته این اختلافات خیلی زیادی درش هست ما کاری به این مسائل فعلا نداریم چار الاکراه یباح من اجله التلفظ و بالکفر مباح است خاطر اکراه تلفظ کردن کفر وترك الواجب ترك واجب وإطلاف مال الآخرين تلف كردن مال ديگران و الميتة وشرب الخمر خردن مردار ونوشيدن شراب پنجمین سبب از اسبابی که اختزای تخفیف میکنن جهل است تستمر الوکالت و تنفض عقود الوکیل اذا جهل عزل موکله له وکالت با جهل ادامه داره عقودی رو که وکیل انجام داده است اجرا میشند زمانی که ندانست که موکلش او رو عزل کرده است اذا جهل عزل موکله له زمانی که جهل داشت از عزل کردن موکلش او را یعنی ندانست که موکل شروع کار کرده است ازل کرده است و یجوز رد المبیع المعیب على صاحبه اذا اشتراه جاهلا بالعیب و جائز است برای مشتری بازگرداندن کالای عیبدار بر صاحبش زمانی که خریده بود اون کالا رو جهل به عیب داشت از عیب اون کالا خبر این خیار عیب بهش میگن ويباح فسخ الزواج بالعيب لمن تزوج جاهلا به مباح فسخ الزواج بإلة عيب عیب برای کسی که ازدواج کرده است و به اون عیب جاهل بوده است و یختفر التناقض فی دعوى النسب للجهل كما یختفر التناقض للوارث والوصي وناظر الوقف بسبب الجهل و عفو هست تناقض در دعوای نسب در ادعای نسب یکی در ادعای نسب حرفاش بینشون تناقض بود چون قاعده کلی اینو میگه که اگر طرف در ادعایش حرفاش تناقض داشت دیگه حرفش گوش کشیده نمیشه اعتبار نداره ولی در این اموری که اینجا میاره میگه با توجه به این که خفا وجود داره و احتمال جهالت هست میگه تناقض اینجا مورد غفرانه یعنی استثناء میکنه از اون قاعده که اگر طرف تناقض داشت حرفش پذیرفته نمیشه پس و یختفر التناقض فی دعوى النسب للجه بخشیده میشه تناقض در ادعای نسب در ادعای نسب اگر شخص اومد بین حرفاش تناقض وجود داشت مشكلی ندارد للجهل بخاطر جهل كما يختفر التناقض للوارث والوصي والناظر الوقف بسبب الجهل همانطور که بخشیده میشه تناقض برای وارث و وصی و ناظر وقف بسبب جهل مثلا مثلا وارث اومد گفت تمام اون مسائلی رو که مال مورثش بوده است از مردم گرفته است بعد از اون اومد و ادعا کرد که نه هنوز دینی مال مورث بر فلان شخص دیگر وجود داره خب این یک تناقضه این یک چیه میگه این تناقض یختفر جز مورد بخششه یا اگر وسیع اومد گفت میت تمام اون چیزی رو که برای میت بوده است دریافت کرده است حقوقش رو ولی بعد از اون اومد ادعایی کرد که نه فلان شخص دیگر هنوز مونده است این پسی میشه تناقض میشه چی میشه؟ پس تناقض این گروه ها مورد عفو هست شش عموم البلوا عموم البلوا بودن هم یکی از اسباب که اختزای تخفیف میکنه یعنی انسان همیشه مبتلا به اون چیز میشه کار همیشگی عام البلوا هست همه و همیشه مردم به اون چه هستن درگیر هستن یعفا اما لا يمكن الاحتراز عن من رشاش النجاسه من طین الشوارع و غیره عفو شده است از آنچه که امکان نیست پرهیز از اونها از جمله قطره های ریزش نجاست نجاستی که از گل خیابان و جاهای دیگر میان بر انسان میپرند و یعفا عن الغبن اليسير في المعاوضات و از حریب کوچه کم اف شده از در معامله ها این چیزایی که انسان عوض میکنه النقص يرفع التكليف عن فاقد جان نه خب کمه مثلا در یک سطح خیلی کوچیکی بوده در اون سطحی نیست که مثلا طرف فریب داده باشد مثلا تو پولش آه؟ چیزایی که مثلا در سطح عادیه یعنی در سطحی که خلاصه کل جامعه پیش میاد اون خیانته غلوله خود خب نه اون دوزی کرده بود نه این درسته ما نمیگیم که گناه بهش نمیرسه شما ببین بعد خلط نشه شما بحث آتشش مطرح کردید این هم یعنی که کسی که میاد فریب میده مسلما اون گناه سرشه ولی آیا این که معامله به هم میخوره آیا این که یکی از عیون عیوب حساب میشه که فسخ بشه بحث رو اینه <coughs> نه دیگه قبل اگر قبل فاحش باشه فست میشه ولی اگر یسیر باشه دیگه نه النقص هفتمین سبب نقص هست يرفع التكليف عن فاقد الأهلية كالطفل والمجنون وترفع بعض الواجبات كالجمعة والجماعة والجهاد عن الأرقاء والنساء تكلیف برداشته میشه از شخصی که فاقد الاهلیت هست مانند طفل و دیوانه و برداشته میشه بعضی از واجبات همچون جمعه و نماز جماعت از برده ها و زنان پس اینا هفت تا سببی بودن که سبب تخفیف میشن چون بحث ما بحث قواعدی بود که در رابطه با رفع حرج بود اون اسبابی که هم سبب میشن تا رفع حرج بشه اونا رو هم چکار کرد؟ نام برد وفي معنى هذه القاعدة در معنى همين قاعده إن قاعده اذا ضاق الامر اتسع وإذا اتسع ضاق إن سخن در معنى همين قاعده بود زمانی که امر تنگ شود گشاد میگردد و زمانی که گشاد باشد چی میشود دایره تنگ میگردد فاذا حصلت ضرورة عارضة لشخص أو طرأ ظرف استثنائي أصبح معه الحكم الأصلي في العادة محرجا للمكلفين, للمكلفين فإنه للمكلفين فإنه يخفف عليهم وهذا معنى إذا ضاق الأمر اتسع میگه زمانی که حاصل شد ضرورتی که عارض شده بود برای شخصی یا پیش اومد حالتی ظرفی استثنایی که در اون ظرف استثنایی حکم اصلی عادتا حرج میاره بر مکلف حکم اصلی بر مکلف چکار میکنه؟ سبب حرج میگردد پس در این حالت است که بر اونا چی میاد؟ بر مکلفین تخفیف میاد و این معناش إذا ضاق الأمر اتسع معناش این جمله بود که شرحش داد فإذا زالت الضرورة عاد الحكم الأصلي زمانی که ضرورت از بین رفت دوباره حکم اصلی برمیگرده و هذا معنا اذا اتسع الامر ضاق و معنای قسمت دوم جمله که گفته بود اذا اتسع الامر ضاق معناش این بود که یعنی دوباره به حالت اصلیش با برطرف شدن اون علت برمیگرده اذا تسع الامر یعنی زمانی که اون ضرورت از بین رفت داق دوباره میره سر جاش، دوباره میرسی حکم اصلیش دو الحرجو پس قاعده اول خوندیم المشقة تجلب تیسیر ولی یک سخن دیگر اصلا قاعده دیگر که هم معنا با اون قاعده هست که اذا ضاق الامر اتسع و اذا اتسع ضاق اینو چون هم معنا بود دیگه کنارش چکار کرد آوردش اما قاعده دومی که در باب جلب در باب رفع حرج میخونیم الحرج مرفوع شرعا حرج شرعا برداشته شده است مرفوع است تقبلو حرج شرعا برداشته میشه خب تقبل شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه الرجال عادة من عيوب النساء وشؤونهن كالولادة واستهلال المولود والرضاع ويكتفي بغلبة الظن في استقبال القبلة وطهارة المكان والماء والقضاء والشهادة دوميجي پذیرفته میشه گواهی زنان به شکل تنهایی در آن چیزهایی که مردان بر اونها معمولا عادتا خبر ندارند از عیوب زنان و مسائلی که مربوط به زنان هستند مانند ولادت استحلال مولودا استحلال مولود که در بحث ارث و اونا تأثیر داره که آیا موقعی که به دنیا اومده زنده بوده یا نبوده فریادی کش داشته یا و رضا که این زن مثلا فلانی رو شیر داده که بحث بله و اکتفا میشه به غلبه زن در استقبال قبله مثال دیگهش که میگه حرج مرفوع از شرعا مثال دیگهش اینه که اینی که اومده در استقبال قبله غلبه زن فقط کافیه این بخاطر این که الحرج مرفوعان شرعان و تهارت مکان و ما در تهارت مکان و تهارت آب هم غلبه زن کافیه همانطور که در روبی قبل ایستادن غلبه ظن چی است؟ کافیست یعنی چنین نیست که تو باید یقین یقین داشته باشی که قبل به این سمت نماز بخونی بر اساس غالب گمانت چکار میکنی؟ بله والقضاء والشهادة قضاء وشهادة هم هم همچنین غلب ظن درسون کافی است سه الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة حاجت بمنزلة منزله ضرورت می آید چه عمومی باشه چه خاص الضرورة أشد دافعا من الحاجة ضرورت بیشتر دفع کننده هست از حاجت یعنی دفع کننده تر هست از حاجت در دفع حرج فالضرورة خب ضرورتی هست ما يترتب على مخالفتها خطر ضرورت اونی هست که مترتب میشه بر مخالفت کردن با اون ضرورت خطری خطری مترتب میشه کل اکراه و خشیت الهلاک جوان مانند اکراه یا ترس هلاک شدن از روی گشنگی والحاجه حاجه چه هست ما یترتب على عدم الاستجابه الیها اصرون و صعوبه حاجت اونی هست که اگر تو استجابت نکنی حاجت رو مترتب میشه برش سختی و کونها عامتا اینی که گفت عمومی باشه ایل جمیع الامه به معنی این که برای تمام امت باشه و کونه خاصه و اینی که گفته بود خاص باشه ای که اهل بلد أو حرفة وليست فردية منظور از خاص بودن این باشه که یک طائفه ای مانند اهل یک شهری باشه یا اهل یک شغلی ها و نه اینکه فردی باشه یک فرد خاص نه منظور از خاص والن داره توجیه میده که از خاص منظورش چه هست بله پس حاجت تنزل منزلت ضروره به منزله ضرورت جای میگیره چه عامه باشه چه خاصه و عنها و متفرع میشه از این رعایت العرف رعایت کردن عرف و فرد یعنی با توجه به همین قاعده بوده که عرف میشه رعایت میشه و فرض الضرائب على الاغنياء فرض کردن زریبه بر پولداران و اباحة السلم والاستثناء و بیع الوفاء و مباح بودن سلام همون پیش فروش و استثناء و بیع الوفاء و مباح بودن بیع وفاء بیع وفاء رو توضیح داده هو ان یبیع المحتاج الى النقود إقارا على أنه متى وفى ثمنه استرد الإقارة چه ما موسى هو أن يبيع المحتاج إلى النقود إقارا على أنه متى وفى ثمنه استرد الاقاره بابا به وفا اینه که شخصی که نیاز به پول داره یک اقاری رو میفروشه بر این چیز که هرگاه پولهایش رو داد دوباره اقار رو چکار میکنه بس پسش میگرده شخصی که نیازمند به پول هست اقا رو میفروشه سه ساختمان زمینه بر این چیز که هرگاه سمنش رو داد بله آره دیگه اگه اینجوری پول بده پولشو میخورن هر کسی اگر بیاد بدون این کار پولش رو میده پولش کار میشه تلف میشه ولی اینجوری نه دقل یه چیزی تو دست طرف هست پولشو که داد اون برش میگردونه به خاطر این وفا یعنی وفا کردن همون وفا وفا ثمنه به خاطر این بهش میگن بیع الوفا بیع بمانو الدرك أي ما يدرك ما يدرك المعقود عليه من حق للآخرين این چی میگه و بمانو و درک و زمان زمانت بر درک ای ما یدرک المعقود علیه من حق للآخرین چی میگه ما موسا ما موسا عزیز خواب افتادی خب ما موسا عزیز و زمان و درک ما يدرك المعقود عليه من حق للآخرين زمان الدرك يعني همین زمان عهده هم بهش میگن زمان درک یا زمان العهده یک زمانتی است که هم برای مشتری هم برای بایع هم میتونه برای مشتری باشه هم برای کی بله زمانت زمانت پول برای فروشنده و زمانت کالا برای کی؟ برای مشتری خریدار این میگن زمانت الدرک یعنی اون مسائلی که مترتب برش میاند برش چه بشه؟ زامن بشه و بیع الثمار المتلاحقه المتلاحقه الظهور متى بدأ بعضها و فروش سمرهایی که بعدن ظاهر میشند جائز فروششون زمانی که بعضی از اونها صلاحشون چه شد؟ ظاهر شد زمانی که صلاح بعضی از اونها ظاهر شد خب این قاعده چی میگه؟ میگه الحاجت تنزل منزلت الضروره حاجت سر جای ضرورت قرار میگیره در چه چی چیزی در مباح بودن محظورات در مباح بودن چی ما یه چیزی رو داریم بهش میگن حاجت و یه چیزی رو بهش میگیم چی ضرورت خود حاجت هم سر جای ضرورت قرار میگیرد در چه چی چیزی در مباح بودن محظورات اونایی که جایز نیستند حالا چه این حاجت عامه باشه چه خاصه باشه الان اینجا این مسائل رو آورد که بر اساس قاعده کلی اینا جایز نیستند ولی با توجه به این قاعده اینا چی شدند استثناء شدند اینا چی شدند استثناء شدند و نزول الحمام به اجر مع جهالت المده رفتن در حمام با اجر اما با تعیین نکردن مدت آقا طرف میاد میره داخل حمام مشخص نیست چند دقیقه یا چند ساعت اونجا میمونه در حالی که این درش جهالت پیش میاد دیگه همه چیز دقیق ولی این با توجه به این الحاجه تنزل منزلت ضرورتی جائز میشه چی میشه؟ مباح میشه چقدر آب مثلا و مقدار و جهالت مقدار الماء المستحلک مقدار آبی که در این وسط مصرف میشه هم درش وجود داره؟ جهالت وجود داره اما جائزه که انسان بره حمامو اجار کنه و حمام کنه دیگه در آبی که مصرف میشه در مدتی که طرف اونجا باقی مونه جهالت وجود داره اما با توجه به الحاجة تنزل منزلة الضرورتی عامتا كانت او خاصتا جایز میشه خب قاعده دوم با توجه به اینکه چیز هیچی نگفته اینو جز همین درس میخونیم که تموم بشه حق الله و حق العبد المكلف حق الله و حق بنده مکلف اینو قبلا در اهلیتها ها خوندیم اگر در اذهان مبارک مانده باشد اوضحت الكلامه عن هذه القاعدة أوضحت الكلام عن هذه القاعدة في بحث أقسام المحكوم فيه واضح كردم سخن را در رابطه با إن قاعده در بحث اقسام المحكوم فيه در بحث أحكام المحكوم فيه كي بله اینو میگه واضح کردم و بینت المراد بحق الله و حق العبد المکلف او حق المجتمع و الحق الشخصی و بیان کردم منظور از حق الله را و حق بنده مکلف را یا حق مجتمع و حق شخصی را چون حق الله همون حق مجتمع بود و حق عبد همون حق شخصی بود الأول يراعى به مصلحة الجماعة والثاني يراعى به مصلحة المکلف الخاصة در اولی که حق الله مصلحت مجتمع مراعات میشه و در دومی مصلحت مکلف ومناسبة هذه القاعدة هنا اما مناسبتي كإن قاعده رو إنجازك ذکر منا... چه مناسبتي داره؟ أن القاعدة الأولى السابقة تزمنت أن الأحكام الشرعية يقصد بها تحقيق مصالح, مصالح الناس قاعدهی که قبلا ذكر شد شامل میشه که احکام شرعی مقصد از احکام شرعی محقق شدن مصلحت مردم است وهذه القاعدة تزمنت أن المصلحة التي قصد بتشريع الحكم تحقيقها قد تكون مصلحة عامة للمجتمع وقد تكون مصلحة خاصة للشخص این قاعده متضمن این هست مسلحتی که حکمش ان المصلحة التي قصد بتشريع الحكم تحقيقها قد تكون مصلحة عامة للمجتمع وإن قائده يعني قائده حق الله وحق الأب العبد متضمن میشه بقانون را که به اون مصلحت محقق شدنش مقصود بوده است اون مصلحت یا عمومی است برای مجتمع و قد تكون مصلحة خاصة للشخص و اون مصلحت گاهی موقع فقط برای کیه شخصی وقد تكون مصلحة مشتركة لهما معا و موقع اون مصلحت مشترک هست هم برای شخص و هم برای جامعه هر دوتا خب پس میگه مناسبتی که من این قاعده رو قبلا توضیح دادم اما چرا بازم اومدم اینجا مختصرا در میان قواعد ذکرش کردم مناسبتش همینه که در قاعده قبلی ما بیان کردیم که خیلی احکام مشروع میشن برای محقق شدن مصلحتی و این مسلحت میتونه برای شخص باشه که بهش میگن حق العباد میتونه برای مجتمع باشه که بهش میگن حق الله و میتونه برای هر دوتا باشه که اونجا آورده بود که حق الله و حق العبد فیه مشترک یعنی هم حق الله و حق بنده درشون چی بودن که این خودش بر بود اونی که حق بنده درش غالب بود و اونی که حق الله درش غالب بود که خب اونجا توضیح داده و اینجا دیگه نیازی به تکرار نیست جزاکم الله خیرا